скільки це коштувало, Жеральдіна відчула себе сильною і гордою. Вона лишала їх увечері, щоб повернутись у власну домівку до себе. Ні, ні. Вона ні за що не знесла б, щоб нею хтось командував, навіть рідна дочка. Люсьєна мала точнісінько таку ж, як і в неї удачу верховодила над усіма, включаючи й чоловіка. Свого часу Жеральдіна теж тримала в руках Урбена Летендара. Знову ті двері. Жеральдіна намагалася переконати себе. Це, певно, якийсь собака чи, може, кіт. Ой ні, ні, звичайно, не кіт. Кіт не притуляється до дверей. Собака? Ну, собака наробив би більше шуму на цементованому ганку. Таке вже траплялося, хоча сусідські собаки дуже рідко полишали свої подвір'я. Та що ж це? Що ж, що ж це таке? Крізь шалене кладання серця Жеральдіна намагалася слухати а не уявляти. А вона саме уявляла собі навстіж розчинені надвірні двері. Встати, розчинити вікно і покликати на допомогу. За 50 метрів жили сусіди. Але якщо то лише собака, то Жеральдіна стане посміховиськом. Їй вже вчувався голос дочки. Ну ось, ти сама бачиш, як це несерйозно. Віднині лишаєшся ночувати у нас. Говорячи про свій будинок на три чверті оплачений матір'ю, Люсьєна казала у нас. То було цілком природно. З темряви випливав світний циферблат будильника. За п'ять хвилин друга. Паризькою вулицею на повній швидкості пронісся автомобіль. Машини тепер бували тут нечасто, не так, як одразу після визволення. З десятої години вечора до сьомої ранку панувала тиша. О сьомій годині гурчали, беручись на гору вантажні машини з американської бази. Досягнувши Паризької вулиці, вони неслись, мов навіжені. Частенько за кермом можна було побачити і негра. На першому поверсі зарипіла підлога. Жеральдіна піднесла руку до горла. Тепер вона вже була упевнена, що це їй не примарилося. Саме зараз треба було звестися, відчинити вікно, покликати на допомогу. За хвилину могло стати пізно. Негри не знайдуть грошей на першому поверсі і піднімуться вище. Понад 15 мільйонів в асигнаціях, а тож 15 мільйонів. Що ж це таке сьогодні діється? Внизу таки хтось ходив. Важкі чоловічі кроки. Отже, це вже не вигадки, страхи, припущення, це жахлива реальність. Годинник показував за дві хвилини другу. Коли перші вантажівки понесуться під гору, буде пізно. Жеральдіна відчула, що задихається від страху. Може, може, я вже буду мертва. Якась сила скувала тіло. Щось важке притискало до ліжка її завжди рішучу Жеральдіну Летандар, яка досі нічого не боялася. І це всі знали. Жеральдіна подумала. Неври.